Historiaren atalari hildu behar diogu eta beti bezala egun bat aipatzen dugu eta gaur beraz eta ko aprilaren behatzean inigo kabakaz gaztea hiltzuen ertzaintzak Bilbon pilotakada batez, inigo kabakaz gainera Bilboko atletikeko jarraitzailea egunon jozu txueka. Egunon. Azte honetan hainitza aipatzen baitugu Bilboko atletik eta justu ekarra inigo kabakaz, kabakaz gaztearen kasua zer izan zen ura? Ba, ordu hauetan, emititzen ari garen e, ordu hauetan, hain zuzen ere, edo minutu hauetan, nola itezateko, hilzorian zegoen eta hil zen, basurtuko ospitalean, e, 2000 amabiko apirillak bederatzean, goizeko bederatzietan, hain zuzen ere, hil zen inigo kabakaz. E, inigo kabakaz, e, larriki zauritu zuten lau egun lehenago, e, bera egon zen orduan San Mamesen izandako e, futbol partidu batean, eh, orduan atletikek jokatuzun e, kanpoko talde batekin, estxalke taldearekin, eta partidua bukatutakoan berak al, e, alde San Mamesetik, baina San Mamesetik amar minututara zegoen hor dagoen taberna edo txoko batean, e, kirruki deitzen den e, lekuan, eta ara hurbildu ziren ertzainak e, oldarkor. Eta irrati batetik ertzainek esan zuten hemen lasaitasun osoa dago, eta hemen ez da deus gertatzen, ez dago iztilurik ta horrela, baina beste ertzaintza buru batek irratiz ere esan eta agindu zien zartzeko kirruli tabernan eta jotzeko zeukaten guztiekin. Erderaz uste dut esaldi esan zen, eh, entrar kon todo. Eta bai, kon todo, esan nahi dut bere arma guztiekin eh, sartu ziren kaleska horretan, bota egin zituzten hainbat pilotakada, eta pilotakada batek jo egin zun eh, inigo kabakaz. Buru, buruan egundoko zera e, kolpea jasosun, garuna e, zauritu zuten eta gau horretan bertan noski eraman zuten e, San gertu ere bai dagoen ospitalera, basurtuko ospitalera. Lau egun e, ilsorian egon zen eta e, gaur bezalako egun e, horretan e, apirilak bederatzean hil zen inigo kabakaz. Atletik sale e, e, amorratua, basauritar eh, jaiotzez, baina eh, lanek denzun Bilbon, e, banketxe batean, gazte-gaztea zen, eta horrela hil zen. Gero, Aus, nolako izan zen, gero? Bai, pos, oikoa den bezala, Espainian, gutxen edo estatu Espainiarrean, impunitatea nagusitu zen. Hasiera batetan esateako orduko ertzaintza buru edo barnesa hilburua zen Rodolfo Ares sozialista, kontutan izan beharko dugu orduan Patxi López sozialista lendakari zela, eta Rodolfo Arasek hasieran esun eh, kontutan izan eh, hor gau horretan apirilak ba, bosteko gauan gertatutakoa, baina gero ja hil zenean eh, behartuta izan zen zera hitz egiteko. Eta hasieran izan zun, bueno, istripu bat izan zela, eta bueno, hor zegoen ardurarik ertzantzaren aldetikan, baina e, urteak pasata gero, azkenean, 2008an eh, burutu zen epaiketa, hain zuzen ere, pues, tartean, hainbat ikerketa egin zituztelako familiak eh, bultzatuta, eta esatako, urtebete pasatzear zegoenean argitaratu zituzten edo argitara bai atera zituzten e, ertzainen arteko elkarrizketa gau horretakoa eta ora saltzen ziren olako adierazpen e, latzak, ez? Las de entrar con todo lo que tengáis eta jo jo hoien kontra. Eta azkenean epaiketa izan zen, baina epaikateren ondorioz, bueno, e, eh, ezen argitu esateako nor zen ertzaintzaren eh, eh, buru gau horretan, nork hartu zitun olako erabakiak eta nork hilzun inigo kabakaz. Eta uste dut izan zela bakarrik ertzain bat e, zera oso suabe sigortua, bere ala, bueno, bertan bera gelditu zen bere sigorra, baina gutxienez argitu egin zen nola suertatu ziren e, gertaera hoiek eta nola hil zuten inigo kabakaz ospakizun gau batean. Espero desagun guain gabarrarekin atletik bueltatzen denean, bueno, denok eh, ondo jokatzea eta batez ere ertzaintzaren aldetik ez izatea olako olar, orra, oldarraldirik. Inigo kabakazen eriotza aipatu dugu beraz 2008ko apilaren behatzean. Mila esker diosotxuaka. Mila esker zuei.